Ինչ ցավալով էին աշխատում Metax կոմբինատի հարկի տակ գտնվող արտադրամասերը մինչև շրջափակումը։ Metax կոմբինատում աշխատում էր թվով 6 պետական ընկերություններ, որոնք զբաղվում էին թեթև արդյունաբերությամբ, այսինքն մասնավորապես կարի արտադրամասեր, բրդի վերամշակման արտադրամաս, գորգագործարան եւ մանր ընկերություններ, որոնք տարբեր գործունեությամբ էին զբաղվում։ Այդ ընկերությունները վարձակալությամբ աշխատում էին Metax կոմբինատի տանիքի տակ։ Ինչպե՞ս էր կազմակերպվում արտադրական գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում էր պետական մրցույթներ տարբեր կարի ծառայությունների մասով, եթե խոսում ենք կոնկրետ կարի արտադրամասերի մասին, անցկացվում էր պետական տենդերներ, որին որ մասնակցում էր Metax կոմբինատը, ու այդ տենդերների հիման վրա բաշխում էր ըստ իր տանիքի տակ գործող ընկերություններին եւ ծառայությունները բաշխում էր եւ այդ ընկերությունները աշխատում էին, հումքը բերում էր Metax կոմբինատը, մասնավորապես Ուզբեկիստանից, Չինաստանից, Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախում այդ ամբողջ ողջ կարվում էր եւ արտահանվում էր նորից Հայաստանի Հանրապետություն։ Շրջապակման պայմաններում արտադրական գործընթաց դադարել է մենք այնպես չի որ ընդհանրապես պահեստում հումք չունենք կամ չենք կարող աշխատել։ Ուղղակի էներգետիկ ճգնաժամը ստեղծում է իր խոչընդոտները, ճանապարհի փակ լինելը ստեղծում է իր խոչընդոտները։ Հիմնականում խնդիրը ճանապարհի փակ լինելն է, որի հետևանքով ոչ կարողանում ենք հումք ներկրենք, ոչ կարողանում ենք արտահանենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև էներգետիկ ճգնաժամը ունի իր խնդիրները, այսինքն ստեղծում է իր խնդիրները, դրա հետ պայմանավորված հոսանք չլինելու պարագայում չենք կարողանում աշխատենք, որ որ աշխատանքային շաբաթային օրվա ընթացքում 2 ժամ հոսանք չենք ունենում։ Այս եղանակները հիմա տաք են, բայց ցուրտ եղանակներին գազի բացակայությունը ջերմացման խնդիր է ստեղծում արտադրամասերում, իսկ այդ ջերմաշճանի պայմաններում ոչ մեկ հնարավորություն չունի աշխատելու։ Փորձել ենք, բայց չի ստացվում։ Աշխատողները փաստացի պարապորտի մեջ են, ինչ որ ձևով փորձարվում են նրանց աջակցելու։ Պետությունը ունի աջակցության ծրագիր, այսինքն նրանք, ովքեր որ շրջափակման պայմաններում մնացել են առանց աշխատանքի, փորձում են ինչ-որ ձև թեթևացնել, մինիմալ աշխատավարձի չափով այդ մարդկանց վարձատրել։ Չգիտեմ ինչքան է շարունակվելու այդ ծրագիրը, մենք մի անգամ արդեն օգտվել ենք այդ ծրագրից, աշխատակիցները աշխատավարձը ստացել են։ Հետագայում դե կտեսնենք ինչպես կլինի, բայց շրջափակումը մենակ այս պահով չի պայմանավորված, այսինքն այնպես չի, որ հիմա շրջափակում է, հիմա աշխատակիցները տանն են եւ դրանով վերջացավ, այսինքն երբ որ ճանապարհը բացվի, նորից կգան աշխատանքի։ Պետք է հասկանանք, որ քանի որ մենք այս տարվա մրցույթները բաց ենք թողնում շրջափակման պատճառով, մենք հաջորդ տարվա համար աշխատանք չենք ունենալու, որովհետև մենք չգիտենք երբ այս ճանապարհը բացվելու։ Այսինքն եթե իմանանք, որ 6 ամսից բացվելու է, մենք հիմա կմասնակցենք տենդերներին եւ 6 ամիս հետո աշխատանք կունենանք։ Բայց քանի որ չենք մասնակցում, այն ժամանակ էլ աշխատանք չենք ունենալու, սա մի շարք խոչընդոտներ է ստեղծում բիզնեսի համար, որովհետեւ եթե դու դուրս ես գալիս մրցունակ գոտուց, արդեն փաստ չի, որ հաջորդ մյուս տարիների ընթացքում դու հնարավորություն ես ունենալու նորից մրցունակ լինել արդեն նոր ստեղծված պայմաններում։ Ընդհանրապես կարի արտադրամաս կլինի դա, կլինի արտադրամասում բան, որը ինքը ինչ որ չափով մասնագետ է։ Խոչընդոտներից մեկը նաեւ այն է, որ մենք տարիներ շարունակ մասնագետներ ենք պատրաստել, գումարներ ենք ծախսել, ժամանակ ենք ծախսել, որպեսզի այդ մասնագետներին ձեռք բերենք։ Հիմա այս ստեղծված իրավիճակում այդ մասնագետները գտնում են իրենց տներում եւ առանց աշխատանքի են։ Եթե շրջափակումը վերանա, եթե ամեն ինչ լավանա, մենք այդ մարդկանց հետ չենք կարողանալու կանչենք, որտեղ փորձ ցույց է տալիս, որ երբ որ մարդիկ պարապ են մնում, ինչ որ ուրիշ զբաղմունք են գտնում։ Դառնում է այնպես, որ պետությունը եւս պետքա այդ շրջափակումից հետո աջակցի նման ընկեր գերություններին բոլոր արտադրամասերին կլինի շինարարություն, կլինի, եթե դա արտադրություն է, պետքա պետությունը իր վրա վերցնի այդ պատասխանատվությունը եւ աջակցի, որպեսզի այդ մարտիկ նորից կարողանան ոտքի կանգնեն, որտեվ արտադրությունով է պայմանավորված մարդկանց հիմնական զբաղվածությունը։ Իսկ եթե դա չլինի, մենք նոր մարտահրավերի առաջ ենք կանգնելու շրջափակումից հետո, որը լինելու է դեմոգրաֆիական կրիզիսը, որից բոլորը այդքան վախենում են։ Եթե շրջափակումը երկար տևի, հնարավոր է ինչ-որ ձևով վերակազմակերպել արտադրական գործընթացը։ Առաջարկություններ, մի շարք առաջարկություններ արել ենք եւ սպասում ենք համապատասխան արձագանքներին, քանի որ Արցախում կարի արտադրամասին ու կոնկրետ հիմա խոսում եմ կարի արտադրամասի մասին, որովհետեւ Գորգագործանը եւ Բրթի վերամշակման արտադրամասը ինքը արդեն parza որ ստեղծված պայմաններում ինքը մի քիչ քեղություն է, բայց կարի արտադրամասը կոնկրետ հնարավորություն ունի այն բոլոր պետական կառույցները, որոնք որ ունեն համազգեստ եւ համազգեստը ինչ որտեղից պատվիրում են, ոչ թե պատվիրեն ներկրեն համազգեստ, այլ միանգամից ներկրեն կտորը եւ հնարավորություն ունենանք այդ աշխատանքը կատարենք այստեղ։ Ինձ թվում է դա լավ հնարավորություն է եւ բիզնեսին չսպանելու եւ ունենալ որակյալ ու ավելի մատչելի արտադրանք, քան ներկրում են։